السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون kwanza naomba radhi kwa wiki iliyopita kwa udhuru ambao kwamba haulikuweza kuepukika hatukuwa na yani hatupendelea na halaka wiki iliyopita na kama tutakumbuka kwa wiki ile ya mwisho tulikuwa tukizungumza katika wasail wa asalib alhiwar baina aladyan tuliangalia na tukaangazia namna ambavyo kwamba wa rasilimali na fikra ya kiraslimali kwa Uislamu wakaanza kuzipamba zile fikra zao na wakazivutia ili sisi waislamu tuweze kuvutiwa na fikra kama zile tukaizungumza na tukajaribu kuigonga na kuonesha ubatili wa fikra zao ikiwemo demokrasia huria na wingi wa vyama na huku wanapamba fikra zao na huku wanaionyesha sura mbaya ama sura ya kutisha fikra na hukumu za Kiislamu kama jihadi kataja jihadi eh, na swala la hudud na sala la katika masala kuoa eh, ile ruksa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitujalia kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ingawa hatukuizungumza kwa urefu kwa munasabu kwa sababu hapa muhimu ni kugonga fikra na fahamu kuonesha hatari ya wa magharibi na fikra hii ya hiwar al-adyan dini mseto na vipi wanavobeba mafahimu yao na kuichanganya katika maisha yetu sisi waislamu ndo kila siku twakariri na twasema twajaribu kuamsha umma kuonesha kwa juu ya kwa sisi twaitakidi juu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah lakini tumechanganyikiwa kifikra kihakika wallahi tumechanganyikiwa kifikra la utafatiliza na utaangalia mambo utaona eh kumbe sisi wa haya tuyatekeleza tuyatekeleza kwa mchelezo ambao kwamba wametuwekea na nimeteleza ambapo kwamba twateleza na tuangukia leo bado tuko pale pale katika wasail na asalib means and styles ya dialogue eh of interface eh, hiwar baina al na leo tutaangalia vipi hawa wa, wa magharibi katika zile asalibu zao na uslub ama wasail na uslub wakawa wao wanatuacha sisi tubebe swala ama tudurusi swala la nusus ya Kiislamu tuizungumzie nususi za Kiislamu yani tukisema nususi ya Kiislamu tuzungumzia masala ya hukum shar'i mas'ala tashri' eh mas'ala ya Qur'ani na Sunna kama timbuko la sheria timbuko la sheria katika Uislamu ni Qur'ani na Sunna hakuna timbuko lingine timbuko la Kiislamu ni Qur'ani na Sunna katika usul hapa kama mlifuatiliza harakati ya usul usul fiqh tuliyazungumza masala haya kwa hiyo sitaingia katika lakini ikawa wao wametuacha sisi sasa tuibebe ama tuchukue hii durusi yani katika kusoma na kuiangalia ama kuiangazia swala la nususul eh, nususul islamia nususu za Kiislamu tuibebe kwa njia kama ambao kwamba vile tafkiri zao za kiraslimali viko yani kama vile wao wanavyoizungumza swala la kinusus ama swala la kitashrii tuibebe kama vile wa rasilimali wanavyoichukua nayo ni kuifanya wafya kuwa ndo masdar ya hukumu kuifanya reality ndiyo source of source of legislation ama source of uh, itakuwa ndio source of laws source of legislation ama source waraslimali wao reality ama kutokamana na reality wao ndio huvua hukumu namna gani wanachukua ile reality waifanya ile reality ndiyo jambo ambalo kwamba wajadili kisha kutokamana na akili zao na hawa ya nafsi ndiyo hutunga sheria wakatoa na hukumu hivi ndivyo wanavyofanya lakini ndio utakuta kama mathalan kama utatizo tuseme kama leo tukiangazia tatizo la la mukhadarat la ulevi drug na ulevi kijumla hata kama ni ulevi wa kulewa tembo na nyingineo utakuta sasa wao wakijadili swala hili hili ni tatizo una tatizo la ulevi wakilijadili swala hili wao wachukua hili hii reality ndio waijadili na kuizungumza na kutoa sheria ndani yake waifanya ndio ndio source ya kutoa hukumu na wala sio ndio mada ya hukumu katika uislamu reality ama wakia afikoifanya ndio subject subject ya kuizungumza na kuijua ili sisi tuvue hukumu kutoka maneno masdar tashri' ambao kwamba ni nusus Qur'ani na Sunna sisi tuangalia reality tuangalia tuifanya ndio subject ile reality tuisoma twajua ile uhakika wake tahqiqul manat hii ni tembo ehe tembo laingia katika nini vileweshaji je uislamu umezungumza nini katika vileweshaji imesema kila kinacholewesha ni tembo ama ni ulevi kwa hiyo tembo yangu katika nini katika ulevi na kila kileweshaji ni ulevi kwa hiyo ulevi wa aina yoyote iwe ni tembo iwe ni drugs yote itaingia chini ya nini chini ya somo hili na ndipo sasa tunarudia Qur'ani na Sunna je Qur'ani na Sunna tupa mwongozo gani juu ya swala hili ndio utakuta pale ndio tunavua nini tunavua hukumu hii ndio njia ya Kiislamu lakini ama ile njia nyingine ni ya kiraslimali ambayo kwamba sisi ndio tunaingia katika mitego haya tunachukua zile hukumu kama wanavyofanya wao na imekuwa kipimo chetu cha kuchukua hukumu kutekeleza na kutotekeleza hukumu bali hiyo ni halal na haram kama lilivyotaja kinyume ile hadhara Kiislamu kasema hadhara yetu kipimo cha kitendo ni halali na haramu katika hadhara ya kiraslimali tukasema kipimo cha kitendo ni ni manufaa na faida ikawa sasa na sisi pia tumeibeba kwa njia ambayo kwamba sisi waislamu wenyewe tujitetea ati kwa nini bali ni haram iwe halal na haram ile nini ni manufaa eh na waislamu wakawa wanachukua namna hii na wanajitetea kupitia njia za ati wanadai kuwa ni njia za Kiislamu ambao katika yale wao wakaanza kutoa principles za makawaid eh ambao kwamba zile kawaid kihakika yake hazitokamani na nususu sharia sisi waislamu kama ilivyo nasema tuna source ya sheria tashri' yani masadir tashri' sawa tuna source za kisheria hii source hii katika hapa pia kuna njia zake za kufikia ile hukumu ndio maana katika katika masala haya ya nusus na nini katika hizi ilmu za ki yani thakafa Kiislamu na ilmu ya Kiislamu utakuta ndo ikapatikana ndani yake tafsir Qur'ani ikapatikana ndani yake hadithi ikapatikana ndani yake fiqh ikapatikana ndani yake nini usulul fiqh sasa katika hizi pia kuna principle hushikamana nazo lakini zile principle hazitokamani na akili zile principle pia zatokamana nini zatokamana na elimu za kitashrii katika Uislamu eh zatokamana na nususu sharia eh kwa hiyo hata zile principles kaida zile zinazozoona katika fiqh ama katika usuli yale hayatokamani na akili wala haitokamani na wale wasomi isipokuwa wamerudia nususu za kisheria sasa hawa waislamu kwa njia kama hii utaka kuchukua njia ya kifikra ya kiraslimali katika kuvuta sheria ili watumie akili na waipe akili ndo ma, maeneo yake ya kuweza kutunga sheria basi wakaja na fiqh ambazo kwamba za matata matata kama fiqhi alwaqi'a fiqhi alwaqi'a na fiqh almawazin mawazinat ha mawazinat na fiqh yani fiqhi alwaqi'a ni fiqh wanasema fiqh of reality fiqh inaambatana na reality hapo akimaanisha reality ni maeneo na wakati itakuwa namna hii kama Kenya tuna fiki yetu Tanzania ina fiki yao kwa dhurufu fulani ambazo kwamba wao hudai kutokana na zile dhurufu hatu kuingia sana upande huu kuna masala hapa nataka kuja kugonga katika masala eh masala vipi sheria imekuja kutuongoza juu ya kutumia akili katika Uislamu hii ni swala ambalo kwamba leo mpaka wasomi huzungumza swala hili wakafanya kuwa hili swala ni swala la hatari kwa Uislamu kama kwamba Uislamu hautumii akili hakuna kutumia akili katika dini tushasikia mara ngapi masala hayo kuna kutumia akili katika dini ya hakika kuna masala haya kuna kutumia akili lakini kwa ufupi hapa tunakuja nataka kuonesha hizi fiqh hizi kama hii fiqh alwafi'a na fiqh almawazinat hizi zimekuja kwa kupitia madai haya ili waweze kuhalalisha wakia na waweze kuhalalisha akili iingie katika kutoa hukumu na kuifanya wakia ndio iwe nini iwe ndio masdar ya tashrii iwe ndio sosi ya kutoa hukumu kama wanavyofanya rasilimali na katika hizi pia wakawa wametoa kaida kaida ambayo kwamba tunasema hazitokamani na nususu sharia faida lazima pia itokamani na nususu sharia hizi hazitokamani adhar adhar الضرورات الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات يعني hapa wakimaanisha necessity necessity ama dharura Kiswahili tunasema dharura eh, ya kubalisha yale ambayo kwamba yaliokatazwa hmm? dharura ya kubalisha ama ya halalisha yale ambayo kwamba yaliokatazwa hizi katika kaida ambayo kwamba hutumika na faida kama hizi zatumika hata mpaka wakati kama huu wa kura na nini hufanywa kwa eh dharura ya halalisha yale ambayo kwamba yaliharamishwa eh haya ndo nasema nyote kurudia kuifanya akili kuwa ndo ndio timbuko la, la kisheria kwa hiyo hii natija yake kutokana na fiti kama hizi na kaida kama hizi na nyinginezo natija yake huwa yafanya kuwa sasa twaleta vipimo katika baadhi ya ahkamu katika Uislamu katika kufanya kuwa tuhalalisha yale ambayo kwamba hayatokamani na Uislamu tukayafananisha na Uislamu ama nyingine tukapima ikawa mpaka tukashindwa kuweza kumaiz kutofautisha baina ile ambayo kwamba yalotiwa kwa juu yasiokuwa Uislamu hukumu ambazo kwamba ni jeni na hukumu ambazo kwamba ni asili ni Uislamu kwa kufuata kitu kama hizi na kaida kama hizi inaleta migongano mpaka kuwa tunahalalisha yasiokuwa Uislamu ama tukafananisha Uislamu usiokuwa Uislamu yani ukafiri tukaifananisha na Uislamu ili tuikubali ama tukashindwa kubainisha ama kutofautisha baina ya Uislamu na Uislamu yani hukumu soko Uislamu na, na mpaka kufikia kuwa Uislamu ikawa hawawezi kutofautisha baina ukafiri na Uislamu ikiwa tutakubali hukumu sio kwa Uislamu tukaifananisha na Uislamu tukaone haigongani ama tukaichukua kamwe ile yani hukumu ile tukaifanya ni Uislamu tutaweza kweli kutofautisha baina ya ukafiri na Uislamu ikawa paka twashindwa kutofautisha baina ukafiri na Uislamu ikawa ndo maana sasa twazungumza sala la riba kama ni sala ambalo kwamba laruhusika wewe angalia mjadala wa riba ukizungumzwa riba hairudiwi nususu sharia hairudii Qur'an na Sunna ukirudiwa Qur'an na Sunna moja kwa moja ni haramu haina mjadala lakini ukija kwa njia kama hizi sasa dharurat eh tabishu mahdhurat hai ah, itakuwa sasa ah hii lakini lakini hakuna dharura hapa kwa dharura sasa ili pate kufanya kubalike ama ikijiwa na fiti kama hizi hatari tarehe fiti za kuzushwa basi itakuwa riba itazungumzwa kama swala la swala kawaida na kukubalika na tutakuta kuwa mtu kujitolea kuwa shahidi kujitolea fisabilillah katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ni kujiangamiza na ni mangamifu wallahi utakuta mashehe wazungumza masala haya mashehe wakubwa wakubwa wazungumza swala la jihadi na wazungumza swala la mtu kujitolea kufa katika njia Mwenyezi Mungu lakini yule atakuwa nkufa ankufa shahidi ankufa utaona itakuwa kama ambaye kwamba kufa katika njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mangamifu si jihadi tu kwa njia jihadi kwa maana jihadi bali hata katika kujitolea katika dawa imekuwa leo katika dawa utazungumzia ukizungumza maneno ambayo kwamba agongana na ukafiri na agongana na nidhamu mtambo pia shekhe wahatarisha hatarisha bwana wazungumza mambo ni hatari eh imekuwa nini imekuwa ni maangamifu kwa hiyo kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh kama kufa shahidi itakuwa ni kama sasa nataka tuyajadili kuhusu masala iliyotaja tuangalie katika masala vipi hizi fiki kama hizi na kaida kama hizi kuja kutotofautisha swala la swala la akli katika Uislamu utakuta mara nyingi swala hili likijadiliwa swala la akli kijadiliwa mpaka mashekhe wakijadili swala hili utaona walizungumza nikana kwamba ili jambo yani ni kipi ah, akili katika dini bwana eh, kama ambaye kwamba hailiruhusiwi katika Uislamu akili vipi kati akili wewe katika dini bwana eh na ambapo ukichunguza hii ni ukosefu wa ufahamu wa Uislamu japokuwa leo ukisema hivi utaamba ah ankuwa na elimu huyu ashinda na was, ashinda wasomi utakuja tajua kauli za wasomi wakubwa wakubwa wa zamani lakini wameizungumza kwa njia ambayo sivyo wao wataipendua kwa njia ambao wanavyotaka wao utafikiri kama ambao kwamba wao wako katika njia sawa kwa hiyo hii ni ukosefu ufahamu wa Kiislamu na kutokamana nayo ndiyo yaleta ufahamu makosa lakini ukipitia na ukichunguza swala la Qur'ani na Sunna ukirudia Qur'ani na Sunna hili ni swala liko wazi na ni swala ambalo kwamba limesisitiza sana eh juu ya maudhui hii kupitia wahi wahi imekuja jadili swala la akili na ikatupa mwongozo swala la akili lakini tuitumia vipi akili pale mahali ambapo ni hatari akili haifai kutumika wamefanya kana kwamba ndio mahali pake wakazusha fiki za hatari hatari na wakaleta kaida ambapo kwamba haziambatani na nususu tashere hmm? lakini kihakika tukiangalia wahi wahi imekuja kuizungumza swala hili na imekuja kuzungumza kwa namna ambayo kwamba mpaka sisi tukizungumza sera utaona wazi vipi aya inaweza kuja aya moja aya moja tu ikawabadilisha watu pale pale ile aya wakaitekeleza ile amri kama mathalan ilipokuja hukumu ya sala hukumu ya kibla kubadilisha kwa kibla watu wako kwenye sala wakajigeuza kugeuka kwenye kibla aliyoamrishwa kutoka kuwata kibla ambao kwamba walikuwa wakielekea Baitul Maqdis mpaka Baitillahil Haram angalia aya moja tu lakini hawa ni watu walikuwa wanaweza kumayis na kupambanua wapi akili yaingia na wapi akili haingii na ile akili itakapokuwa walipokuisha ishawakinaisha kiakida wakawa haya mambo mengine si tatizo kwa wao kufuata na kutekeleza eh tutakwenda taratibu tufahamu ama sana pia mathalan ilipokuja hukumu ya ya kuharamisha ulevi aya moja tu na watu wako kwenye mtindi kwenye kwenye mma anaposema yenyewe wengine wambeba michupa wengine wambeba manenio pale pale wakafanya wakaziangusha na kuzibwaga kuna mashairi paka wakawa wanaizungumza kueleza yani kwa ile tembo ikawa kama ni mito ndani ya Madina Waarabu walikuwa kipenda mma hmm? ule hatujui sisi tumia mabaya na lakini inavyoonekana ukiingia kitu kitu kwenye mambo haya inaonekana hmm. kwa hiyo walikuwa kabla ya Uislamu walikuwa walezi lakini angalia hakuna cha rihabu hakuna cha kusafishwa sijui damu hakuna aya moja tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh ikawa nini samina watana oh, pale pale waka hii yaja katika masala kwa hawa walifahamu wahi kwa njia ambayo kwamba na sisi pia tunafaa kufahamu wahi kama leo ndio tupata pia kutokamana na nini ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawatupa mwongozo juu ya suala eh, alipambanua baina hukumu shar'i na masala ya akida eh masala ambayo kwamba wapi akili itaingia na wapi ambayo kwamba akili haiingii akatufafanulia kwa uzuri hata katika mfano mmoja utakuta alipokufa mwanawe Ibrahim eh mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni katika watoto wa kiume mwanae Ibrahim alipokufa ikawa jua limepatwa siku hiyo jua limepatwa sasa wakati jua lilipopatwa watu wakaanza kuzungumza akasema ah hii jua ni huzuni eh ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumkosa mwanawe eh lakini angalia mtume sallallahu swala hii baada ya kumzika mtoto wake pale pale akawaambia hey, kuwatoa katika ujinga angalia akili sasa pale aingia akili mtume sallallahu aitumia akili asema swala la jua na mwezi ni katika alama nani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mahusiano yote na mauti yani ni kuwa jua na mwezi ni viumbe vya nani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio alivyoviumba na yeye akavipangia akavipangia nidhamu maalum katika nidhamu ile maalum huja ikawa lile jua likasimama na mwezi yani ikawa jua mwezi na na dunia yetu zikasimama mwelekeo mmoja ikiwa katikati kwa mwezi ndio pale huwa ndo ndio ile jua upata na ukisikia mwezi wapatwa ni kinyume yake eh dunia na inakuwa sasa ile ninio inakuwa zinafuatana hivi inakuwa ile sasa jua la ziba mwezi na mwezi ndio kupata kwa mwezi na kupata kwa jua akasema hii ni alama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mahusiano yote nani na mauti unaona hapo sasa unaona Mtume sasa sallam alifanya aliwazindua kwa watumia akili waache ujinga eh Kwa hapa akawa anaelekeza waislamu kutumia akili na kufikiria sasa kuna suala hapa laja hii swala la akili katika Uislamu yaingia wapi eh je akili yatumika wapi katika Uislamu na wapi ambapo kwamba Uislamu utowekea mipaka ikawa akili haitumiki haingii akili hapo utakuta katika masala haya ukifuata eh, wahi na kutumia zile dalili za Qur'ani na Sunna utafahamu kuwa Uislamu umetuongoza katika masala ya akida ni kuwa ni lazima akida yetu tuifahamu na tuikubali kiakili kutambua kama kuna Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu Taala na kuwa yeye ndio muumba na kuwa ndiyo yeye ni mpweke hapana mwingine wa kuabudiwa ni yeye wa kurudiwa ni yeye na ni yeye tu ndio mwenye haki wa kuteremsha sheria na kufuatwa basi hii nataka swala hili ni swala la akili hili ni swala ambalo kwamba Uislamu umetusukuma tuifahamu na kujua itikadi yetu na tuikubali kwa njia ambayo kwamba ya kiakili hata wale ambao kwamba tunaojadiliana nao mathalan tupenda sana sisi kujadiliana na wasoko waislamu kisawasawa katika mijadala tukijadiliana nao ni kujadiliana juu ya swala la kiakida kwa sababu hapa ni swala la akili hatufai kuchukua swala la kinakli swala la kunukuliwa kwa sababu wewe ukija na Qur'ani yako na namkirisha atakuja na Biblia yake hasa Qur'ani si tujua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni haki eh hamna mahali itapotea ama itateleza wala haina mgongano lakini Biblia bali kwa waislamu watumia Biblia kusalimisha watu si wali billahi min dhalik ghala hatari wategemea kitu ambacho kwamba hakida msingi thabit unaona hatari kwa hiyo katika masala ya akida hii ni haya huwa ni mkristo je yule ambaye kwamba haamini Mungu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 kwamba yatupelekesha sisi tutumie akili yetu katika kutambua maumbaji na maumbile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba asema hakika inna fi khalqi samawati wal ardh hakika katika maumbile ama kuumbwa mbingu na ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahar na kule kutofautiana baina usiku na mchana inapoingia usiku na mchana eh kupandiana walfulki allati tajri fil bahri na chombo ama meli zinazotembea katika bahari bima yanfa'u nasa ambao kwamba yenye kuwanufaisha watu wama anzala min minas samai main fahya bihi al-ardha ba'da mautiha na kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokiteremsha kutoka kwenye mbingu kutokana na maji yani yani akateremsha maji kutoka kwenye mbingu mvua fahya bihi al-ardha ikahuisha ardhi baada mautiha baada kufa kwake Utaona ukiangalia na wazi ardhi kama leo tunapozungumza masala ukame na nini ni ardhi kukosa maji kukosa mvua kihakika ardhi ikipata maji ndio upata uhai eh kwa hiyo kule kukosa mvua ile ardhi hufa lakini kuna namna yake si lazima kungojea tu mvua leo Mwenyezi Mungu ametupa elimu eh ambapo kwamba tuweza pata maji kwa njia zingine eh kwa kutegea yale mito na ukayavuta ukayatoa ukatoa mahali pake ukaleta katika ardhi ama kuchimba visima eh, kufanya irrigation na nini hii italeta yani ardhi ikipata maji ikapata uhai lakini sasa Mwenyezi Mungu atuonesha nini atuonesha sisi katika kuwa angalieni nitumie akili Mwenyezi Mungu anavyoumba na vile viumbe vyake alivyoviumba eh na vipi baada hapo ikawa wanyama wakaweza fanya wakatapakaa katika ardhi kupata uhai ardhi ndo kwatoka mimea manyasi na mengineo eh wabatha fiha min kulli dabatin na wakapata kupata kuenea wale wanyama watasrifi watasrifi riyahi wasahabi musakhari na kubadilika kwa upepo riyahi wa upepo wasahabi na mawingu cloud almusakhari almusakhari hapa wale wenye kutafsiri wakasema ni kama wenye kutumwa kama watumwa wenye kutumishwa wakafanya jambo wakafanya yani ile upepo na na nini na mnaitwaje na clouds mbingu sio tunasema mbingu zikatumwa na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina samai wal ardh baina mbingu na ardhi huwa ziko baina mbingu na ardhi la ayatin liqaumin yaqilun ni alama kwa watu wenye nini wenye kutumia akili kwa hii ni dalili ya wazi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika masala kumtamba Mwenyezi Mungu na maumbile yani na, na vipi alivyoumba viumbe vyake na kuangalia viumbe tutakuta kuwa ni alama eh, alama ya kutambua kuwa kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala kuna muumba kwa hiyo hata kule kuisadikisha ama kuikubali wahi Qur'ani na Sunna pia yatakana tufanye tutumie akili katika masala ya aqida ndio tutasema aqida nini aqida ni kuamini juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imani billah eh wa malaikati wa rusuli wa kutubi wa yawmil akhir kisha inakuja ndio ile nini alqadha wal khairi wa sharri katika masala nini alqadha wal qadar kheri yake na shari yake sasa hapa utakuta hivi swala la akida katika hii akida utaona tumepawa mwongozo katika wahi kuna mambo ambayo kwamba yatubidi sisi tutumie akili kufahamu na katika haya kuna mengine ni ya kunukuliwa lakini kunukuliwa kwenyewe ni mpaka mwanzo tuamini tuyakinishe kwa akili ndio maana akida eh akida tunasema sisi ni at-tasdiqul jazim ni kuisadikisha kwa kukatikiwa almutabiq lilwaqi' an dalil eh ni dalili ya kukatikiwa ambayo kwamba yenye kuungamanishwa na reality eh ni kukatikiwa kuamini kitu yani hili jambo waliamini kwa kukatikiwa na kwa kukatikiwa baba ukitumia akili jua ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama kuamini juu wahi Qur'ani na Sunna ambao kwamba pia waweza yatakana tutumie akili kuamini kwa Qur'ani atoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala haitoka kwa mtume wetu sallallahu na kwa mtume wetu Muhammad sallallahu ni mtume kweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii yatakana akili hapa sasa hapa utakuta hii ya, ya, ya yakinisha ile imani na ile itikadi yetu sasa baada imani ikiwa imeyakinishwa na ikawa ni thabit sasa kutokamana na hapa sasa kile kitakachokuja kutokamana na Qur'ani na Sunna chenye kunukuliwa tukiambiwa twaikubali na kuiamini na kuyakinisha kama vile tulivyoamini kwa kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa Qur'ani ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa mtume wetu Muhammad SAW nani ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo hapo sasa itakuwa yale yanayonukuliwa na wahi twayakinisha twayamini kwa kukatikiwa hatuna shaka juu yake eh ndio kile kituzungumzia sisi kuhusu malaika malaika si mahsusi eh hatuwezi kuhisi wala kumhisi wala kumuani hatuwezi kumuona wala kumvuta harufu wala kumjua malaika kwa sababu ni kiumbe tofauti eh si tangible hakiwezi kuhisika lakini tuamini kwa kwa, kwa malaika kwa sababu nini wahi imetuongoza na wahi ile tumetumia akili kuifahamu na kuyakinisha eh hii ndio akida sahihi ya Kiislamu kwa hiyo hapa una akili kwa tangulizwa akili akili ndio mahali pake hapa lakini katika kuamini kuwepo kwa malaika hapaingia akili hapa ati sasa ndio utatumia akili utoneshe mapicha ati utoneshe kaba waruka ndege wale matuyuri na nini basi ile picha inatoka kama imove nani nati ah malaika waliona twapenda sisi mambo gani malaika ule muona wapi wewe kuna mtu kana uwezo kumuona malaika wenye kuweza kuona malaika ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa sina lipasi pia sina haja kutoa zile dalili tutakuja zungumza siku nyingine masala wahi na Qur'ani na nini tutazungumza masala haya eh ni mitume tu ndio alipewa uwezo kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika wahi ukiangalia swala la Qur'ani eh, wasomi na mufassiruna wamesema ni pahali pawili mpiki yake Mtume sallam alimwona Jibril alayhi salam kwa umbile lake kwa wale walipewa mitume walipewa uwezo wale mitume si kama sisi wale mitume si kama sisi wamepewa uwezo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya nini kuweza kuona malaika katika lakini sisi tutawaamini kwa kupitia wahi ile wahi ambayo kwamba sisi tumejenga juu ya itikadi ambayo kwamba ni yakini eh atasdiqu jazim eh imani ya kukatikiwa si imani ya kimashakashaka eh iliyojengwa juu ya dalili yani imefungamana na wahi na reality imefungamana na reality ambayo kwamba ina dalili juu yake ama kama hivyo sasa kama swala la katika akida kuamini kwa malaika pia tunasema tunapata katika aya katika suratul bakara pia katika ziko aya nyingi lakini nimechukua aya moja tu siwezi kuninio sana eh katika suratul bakara aya 177 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin eh Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alipokuwa kuna masala ya kuwa ipi ni wema Waja mushrikini walipokuja wakawa wajifanya wao ndio wema, wao ndio wenye kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika wakitafsiri kile cha wema hawa na kama hawa leo makafiri pia wakizungumza wema na uovu eh wakizungumza eh, good and evil eh wakizungumza upotofu na uongofu wao huzungumza hivyo wakajifanya kwa wao ndio wema na wao ndio wako katika uzuri na sisi ndio wapotofu sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hakika walakinna walakinnal birra hakika wema ni man amana billahi ni yule mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapa tukaona imani ya Mwenyezi Mungu ni kwa kupitia akili waliomil akhir na hii siku ya kiyama pia si swala ambalo kwamba tangible si mahsus siku ya kiyama hatuwezi kuigusa wala kuishika wala kuijua lakini twaiamini baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wahi sawa lakini leo pia utaona twaijadili kiama utafikiri ni swala ambalo ni tangible tumeipa upeo mbele eh ndio ndio wale masahaba walipokuwa wakimjia mtume sala alayhi wasallam kuhusu kiama mpaka sasa nyinyi akiwaambia nyinyi mmejiandalia nini na kiama kiama ataka maandalizi kujua saini zake nani sawa si vibaya lakini yatakusaidia nini yale atakayokusaidia ni kwa wewe ujiandae kwa siku ile shona wal na malaika wal kitabi na vitabu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyovitumiliza kwa mitume yake eh ikiwemo alquran quran wan nabiyina na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo hapa naona hii ni dalili ya kinafili tumepata dalili katika kuamini juu masala malaika kupitia nini kupitia kuelezwa na wahi na utakapoka hii ni, ni ni dalili ambayo kwamba ni kat'i pia kat'i thubuti ni kat'i dalala kwa hiyo utakapokataa juu ya kuwepo kwa malaika basi ujue wewe umefanya umekufuru eh na hii ni dalili ya kinakili wala si dalili ya ki ya kiakili kwa hiyo wahi imekuja kutupambanulia sisi wapi tuweza tumia akili na wapi hatuwezi hususi katika masala ya aqida nikataja ili kuithubutisha ile aqida aqida yetu ni aqida thabit yani salima ambao kwamba tutataka tuiamini na kuifuata kwa kukatikiwa si mashaka mashaka ama kimadhania madhania la tunayakini nayo na katika hapo ndo tutasema tunaijenga kupitia akli na nakli akli kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuiamini wahi Qur'ani na Sunna kisha haya mengine malaika vitabu vyake na mitume wake mitume ambao kwamba waliopita kabla mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tutamwamini kwa kupitia akili kwa sababu tunazo dalili za tangible ambazo kwamba kuna watu na kuna athari ambapo kwamba waliokuwa na mtume na kuna athari zake mpaka wa leo kuwa mtume wetu sallam alikuwepo eh na kuwa sisi tupata zile dalili kiakili pia kuwa alikuwa nani ni mtume alikuja kudai utume na kweli ukipima na akili kuwa alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu lakini kwa mitume mingine wengine ambao kabla ya, ya mtume wetu hatuna athari zao wala hatuna uwezo wala hakuna mahsusi ambao kwamba itautufikisha sisi kwao faamini kinini inapiliki wahi ama siku ya mwisho na masala ya qadha wal qadar eh khairihi wa sharrihi haya pia ni masala ya kinafsi sasa tunakuja ule <coughs> kuchanganyikiwa katika kutofautisha baina wapi kutumia akili na kutotumia akili inakuja katika masala sasa hukumu shar'i katika swala la hukumu shar'i utaona watu ndo sasa hapa wataka kutia akili ambapo kwamba hapaingia akili eh hukumu shar'i hukumu shar'i taarifu yake ni khitabu ishara mutaallaq bi af'al ni khitab ama ni maneno ya mteremsha sheria ambao kwamba ilifungamana nini na vitendo vya waja sasa hapa hii hukumu shar'i ndio sisi kama waislamu katika kule kurudia Qur'ani na Sunna ile wahi ama kwa mujibu wa kutumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa ili sisi tutekeleze hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa vipi hizi hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi tutazijua na tutazifuata ndipo hapa sasa kurudia hii hukumu sharehe hakutumii akili na ninaposema hakutumii akili si kwa maana kuwa sasa tutasema tutajuaje hii ni hukumu ndiyo sio nasema hatutumii akili kwa maana gani kwa maana ile hukumu yenyewe hatuijadili tukaifanya ile hukumu ndiyo yani ndio pale tukasema hawa makafiri wamechukua reality wamechukua wasia reality kuwa ndiyo source ya kufanya ya kuvua hukumu wanachukua reality kisha wanaijadili ile reality kisha wanatoa hukumu sisi tunaifanya ndio maudhui kisha tarudia nini Qur'ani na Sunna ili kuweza kuvuta hukumu inayoambatana na swala lile kuipatia hukumu na kuitekeleza juu yake sasa hapa akili itaingia vipi akili kazi yake ni kutambua reality akili itatumika kutambua reality waqi'a tahqiq almanat kisha irudie nusus tashrii Qur'ani na Sunna eh iwe na njia yake maalum ambao kwamba ni ijtihadi eh kuna taalim kuna ilmu na juhudi ambayo kwamba msomi atafanya ambapo kwamba ni istihadi atafanya istimbati kurudia ile nusus ili kuweza kuvua hukumu inayoambatana na ile suala kuipa ile hukumu ili sisi kama waislamu tufanye nini tuitekeleze akili yaingia hapa tu lakini akili haijadili hukumu haisemi do oh, hii hukumu yafaa haifai wala hii hukumu akili haitii sababu ndani yake haitii sababu ya kisheria ila ati a ah, sababu ya kutawadha ni usafi eh, personal hygiene eh tasikia kuna wengine wanazungumza kuhusu swala na nini unaona hikma bwana Mwenyezi Mungu katika hikma ya kutawadha wewe siku tano wewe fanya mtu hata usiyogi lakini mara tano wewe watawadha kila baada ya swala watawadha hii ni usafi wa kutosha na ana alikwambia isikana na hiyo hukumu aina mahusiano yote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia hukumu ya sala twajua vipi twarudia nini nusus Qur'ani na Sunna twakuta kwa kwenye Qur'ani na Sunna Mwenyezi Mungu ametufaradhishia sisi sala na katika ile sala akatupa mwongozo pia kwenye Qur'ani na Sunna vipi kuisali na kusali kwenyewe mwanzo watawaza ukishatawaza fani wasali sasa hii ndio hukumu usitilie nini usitilie sababu ndani yake wala usitilie hikma zako za kiakili itakuwa kama ambaye kwamba wewe wafahamu kwa nini Mwenyezi Mungu anatuambia tufanye wote na urongo hakuna anayejua kwa nini Mwenyezi Mungu ikiwa ni usafi basi itakuwa hingia akilini tayamam tayamam watumia nini kama ukosa maji utatumia vumbi na mchanga sasa ile vumbi na mchanga ni usafi ule upapase papase mchanga ujifute fute nao ah, hapa ni usafi hapa ikiwa masala hijini fisala hakuna kutumia akili ndio sasa pale ukitia, ukitia akili ndio waleta taali yani waleta fikra zako na watia akili mahali ambapo sipo akili yatumika tu kujua yani kielimu vipi kufanya istimbazi kuirudia ile nusus kuweza kuvua hukumu baada pia kutumia akili kuifahamu ile reality tahqiqul manat this is the reality ah hii mtembo je hili mtembo si tembo eh waona chupa tu na kitu cheupe cheupe yani colorless ah utajua vipi ntembo kuna harufu kuna masala fulani kuna ushona na pia je ili swala mtaje kuulize marungi ni haramu si haramu yani sasa ile haramu yako utairudisha marungi utarudisha je eh, chalewesha kilewesha eh utaangalia ile reality eh utaangalia reality je alewesha ikiwa alewesha moja kwa moja yaingia katika khamr na kullu khamrin ni mtume sallallahu haram na kila ulevi ni, haramu kwa moja kwa moja ingia katika kileweshaji na ni ulevi lakini yatakana utumie akili yako katika ku, ku, yani kuidadisi na kuivumbua ile wakia ndiyo chalewesha kisha warudia nusus kuvuta hukumu ambao kwamba hiyo kazi hiyo ni ni ijtihadi kuweza kupata hukumu juu yake na na hivi ndivyo walivyofanya masahaba ndio ukawaona ni watu ambao kwamba walikuwa katika mstari wa mbele na walikuwa wakida sambamba na wahi mfano mzuri ni katika vita vya Badr walipofika katika vita katika uwanja wa Badr kukutana eh, waislamu wakiwa pamoja na mtume sallam wakawa wakutane na makureishi katika mapambano ya kivita sasa ikawa mtume sallam akawa walipofika katika uwanja wa Badr akawaambia waislamu hapa tumefika tufunge mahema hapa lakini ikawa mbele kuna visima eh ukawa kuna sahaba Khabbab bin al-Mundhir eh, Khabbab ibn al-Mundhir radhiallahu anhu akamuuliza mtume sallallahu alayhi je hii ni wahi ama ni katika tactics za kivita eh na, ni katika mipangilio ya kivita bali mtume sallallahu alayhi akamwambia bali hii ni ni katika taktiki ya kivita basi Hababa akamwambia la hapa tuliposimama sipo tusimame mbele wata visima viwe viwe nyuma yetu sisi na mtume salama akafanya nini akafuata rai kama ile eh, na ikawa kweli ikapatikana ile advantage kwa hiyo angalia aliweza kutofautisha je ni wahi lao ingekuwa ni wahi asingetaka kujua wala asingeitilia ila asingesema aje kile kisima kikiwa mbele kutakuwa na hivi ikiwa nyuma la la la ingekuwa ni kufanya nini madamu ni wahi ni kufuata na kutii lakini akawa ye maskini kama je ya rasulullah ni wahi hino sala akasema si wahi bali ni katika mipangilio ya kivita akamwambia basi madamu ni mpangilio wa kivita tumesimama pabaya tusimame chona kwa hiyo hii ndivyo na sisi tunavyotakikaniwa tuwe katika masala kupima masala kifiki masala ya hukumu eh na masala ya kuvuta hukumu na kutekeleza zile hukumu haya ni masala ambayo kwamba tutataka tujifunge na nususu za kisheria na ina njia yake maalum si kufuata kiholela holela na kuanza kutunga mambo ambayo kwamba hayako kama hizi fiqh alwaqi'a eh fiqh ya reality ati leo kwa vile sisi tuko Afrika kwa mujibu wa Afrika tuna tabu na shida ya maji hata leo hapa Afrika kuna shida Chile hivi maleo hivi leo kwenye matangazo ya ki media na wametangaza kuwa millions ya wachileans watakosa huduma ya maji yani kwa ufupi watakosa maji ambao kwamba hili ni jambo la dharura <coughs> katika mahitaji msingi eh? je yale maji yatakopatikana kwa uchache wake yale maji yale tutakunywa tutafanya tayammum sasa itakuwa ile hukumu pale kutakuwa na fiki ya Chile na fiki ya Kenya kwa kuwa sisi tuna maji ni haramu kutayammum lakini Chile wana maji hawana maji itakuwa ni halali itakuwa hapa hukumu mbadilika itakuwa ni fiki Chile na fiqi la la la la la, la kuna masala ya hukumu kwa kukosekana kwa maji imeweka ni ruksa hii si swala la dharura hapa wala si kwa dharura imehalalisha kilichokatazwa a a imekuja lao hakuna maji mutayammam eh lao hakuna maji mutayammam ikiwa maji huwezi kutayammam hakuna si ruksa hii ruksa lakini haifanyi kwa sura nyingine pia inakuja swala kwa wanasema kwa ni swala la kiurf kuna urf ambao watu mara nyingi zi urfu zinakwenda na na na culture na tradition sasa katika swala la kiurfu kuna mathalan kama mtu ku, kuingia katika ndoa umeingia katika ndoa na tunajua eh, katika ndoa ni ni contract ile eh, una ombi na kubuli sio bwana kwa wewe ni nini unasema ni acceptance and eh? offer na acceptance una offer na accept sio ni contract ile sasa katika pale lazima kutajwe nini mahari yule mwenye kuozesha akasahau kutaja mahari je ile ile ndio itakuwa batil amesahau sasa itarudi murudi mfanye nini mutaje ile mahari huyu bwana afaa kutoa mahari ni wajibu atoe mahari eh imekuja kwa ile mahari muitoe na ile mahari eh hata kama ni imetajwa ni ila ni tunu lakini imekuja imeonyesha kwa ni, ni, ni faradhi kukutoa mahari sasa itabidi uambie bwana mahari hapa tumeisahau lazima sasa kwa kusahau kwenu yule kazi atafanya nini ataangalia urfu kwa maeneo ya pale je mahari watu ulipa ngapi ikiwa watu walipa milioni ndio ndio, ndio bei ya chini shekhe atatukua milioni yule bwana hatoa milioni shauri yako sijipige na mahukumu ndoa hayo utakwenda kwa Dubai na Saudi huko wale mahari yao ni haya tambani laki tano riali na laki tano dirham sijui mamilioni ya pesa utakaoa hapo eh sasa ukija Kenya hapa urfu watajiwa 500 sasa sijui watu walipa 500 ama yatajwa tu lakini kihakika ni katika mambo 1050 2020 wengine ukubaliana labda mpaka 10000 ushelewa wewe taangalia ile urfu sasa hapa ile urfu ya hapa ni elfu kumi na buli hii haikubadilisha hukumu hukumu ni ile ile ya kutoa mahari imesahaulika sasa itaangaliwa tu ile urfu kwa sababu ili usipate nini usipate kuumiza wala kuteka advantage ambayo yalilekosa lilotokea lakini haimaanishi kuwa ati sasa fiqh imbadilika kwa kuna fiqi ya Dubai na fiqi ya Kenya sasa hao wakisema hii CPRA walikuwa wakifanya hivyo ati wa Amerika kwa, kwa sababu ni Amerika ni dola ni kutawala eh, kuna mambo mingi ni tofauti na dunia ya ulimwengu wa tatu achukue na fiqi maalum itoka maneno wao kwa sababu ya dhurufu kama hizi wakisema swala la urf wakisema pia wakivuka mpaka ndio wakisema fiqi fiqi ni, ni taawili na shar'i hukum shar'i yatokamana na wahi ha umetoa wapi shekhe fiqi ni ufahamu ndio ni ufahamu wa sheria waweza kusema kilugha ya fiqi ni ilmu ama ni ufahamu fahamu lakini fiqi kiistilahi kwa watu wa usul na watu wa mafaka mafukaha fiqi ni sheria ama ni hiyo ya hukumu shar'i jumla zote hiyo ndio fiqi kwa hiyo sema hukumu shar'i na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wahi basi ni hiyo fiqi ndio hiyo wahi usilete tawili ati tawili ya sheria yani interpretation ya sheria yani ufahamu wa ule shekhe ajua ile sheria ah, ah. ni kwa yeye amefanya ijtihadi na istimbati juu nusus akavua hukumu ile hukumu jumla yake ndio yaitwa fiqh ndio sheria kwa hiyo hatari inatokana ni kule kutumia akili mahali sipake kutotofautisha baina wapi kuweka akili na kutumia akili na wapi ambapo kwamba akili haingii na hii Uislamu umekuja kutuelekeza na kutufafanulia vizuri eh ukurudia wahi ukurudia Qur'ani na Sunna na ukija yani ukiangalia dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba waliifahamu vizuri sana na kuifuata eh, kwa makini wakichunga hukumu za Mwenyezi Mungu na wahi Mwenyezi Mungu utotia akili na kurudia nusus lakini waliyakinisha akida yao kiakili unapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kuiamini Qur'ani na wahi walitumia akili akida misingi yake ilitumika akili katika kuiyakinisha na kuithubutisha kuwa kuwa thabit ama tasdiqul jazim eh, imani yenye kukatikiwa eh, ndio maana wao hawakuchanganyikiwa katika masala ya udhu wala hawakuchanganyikiwa katika masala ya siasa za nje katika daula foreign policy waliweka kila kitu mahali pake eh masala ya kiakili na akili yatakaitumike basi walikuwa wakitumia akili na walipo kutumia kwa akili wamerudia wahi wamerudia uislamu lakini katika masala hukumu shar'i akili haingii isipokuwa katika kutambua waqi'a tahqiqul manat ile reality na akili itatumika katika taalimu eh ile taalimu yani akili ufahamu na taalimu na juhudi ya kufanya istimbati kurudia nusus kufuta hukumu basi lakini hukumu yenyewe haitumiliwi akili hukumu inatokana na nusus na inapokuja yapokelewa vile vile eh, wala haitiliwi haitiliwi hikma ndani yake wala haitiliwi sababu ndani yake wala haitiliwi jambo lolote la kili ukifanya hivyo utakuwa kama ambaye kwamba wewe watambua kwa nini Mwenyezi Mungu anaziteremsha hizi hukumu na hizi hukumu nyuma yake Mwenyezi Mungu ankusudia nini eh baba hujui lolote wala ni sisi kufuata ile hukumu kama vile alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haulizi katika hukumu yake eh Mwenyezi Mungu haulizi katika hukumu yake yeye atatuuliza juu yetu sisi tuna hukumu juu ya nini je tumerudia wahi je tumerudia Qur'ani na Sunna katika kuhukumu na kuvuta sheria eh kwa hiyo kwa njia kama hizi wakawa hawa wametupiga yani machenga yani kutuninio ili tuweze kuteleza eh kutoweza kutofautisha baina riba je riba ikawa yazungumzwa kama pamba ninavyosema eh ni swala la la ibaha eh na masala ya muislamu kujitolea na kufa shahidi ikawa ni kama ambao mambo ya nini ya kujangamiza nafsi yako eh na kujitokomeza na nini hapa hapa inshallah tafunga inshallah taendelea wiki ijayo eh bado inshallah tutarajia katika wiki ijayo tutaimaliza hii sala la uh, la wasila na salib inshallah eh tuingie katika chapter nyingine inshallah subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha